radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 299 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe dels estudis de Rai Trama, el casal independentista i popular de Sabadell, Can Capablanca. Us donem la benvinguda a una nova edició d'aquest programa que intenta portar-vos el bo i millor de la música combativa, alternativa i reivindicativa. Com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya avui a la taula del programa. Avui estem... Som poquetes, estem bastant tranquil·letes aquí als estudis de, de Can Capa, però bueno, com sempre tenim el mestre tecles, aquell que toca totes les tecles d'allò més bé, el que fa que les màquines infernals funcionin i el que fa que això s'escolti o no en directe i al, i a la, i al podcast. Què tal, Riqui, com estàs? Ei, molt bé, molt bé. Avui amb un repte que ens han plantejat. sí. Eh, ha sigut durillo superar-lo, però crec que ho farem tots força bé. Sí. I he de dir que això de les màquines infernals avui avui em fan la punyeta perquè almenys a hores d'ara no hi ha streaming. Bueno. Uh, els que ho esteu escoltant ho esteu fent al podcast <laughs> perquè no hi ha un altre. O esteu aquí o alguna de les ràdios amigues. Molt bé, i a la seva banda també un altre que no falla mai, que sempre tira temazarranganos espatarrans, el nostre company de Barberà, el Pau. Què dius, bonic, com vas? Molt bona tarda, bé, molt bé aquí, molt content de poder estar aquí. Avui sí que el repte és majúscul, la veritat és que se'ns ha donat per fer una cosa estrafolària i, sí, i ens, ens ho hem posat difícil a nosaltres mateixos, <laughs> més ben dit, sí. no? Doncs per explicar una mica, bàsicament hem volgut dedicar el programa a l'antiamor romàntic. Ara, ara, ara. Sí, perquè ens caguem en Sant Valentí, i tot que, tot el que en comporta. El, el programa d'avui és un especial contra l'amor romàntic, com diu, com diu el Pau. Amaga't Sant Violentí allà on siguis, perquè l'amor romàntic mata i la justícia remata. Esperem que estigueu totes a la concentració que s'està fent ara mateix al portal de l'Àngel de Barcelona i capin, caminem cap a la vaga feminista el 8 de març per denunciar també les violències masclistes. Construïm relacions amoroses lliures de violències masclistes. Les feministes volem coincidir la protesta amb la data del 14F, dia de Sant Sant Valentí per assenyalar que els, mites, que els mites de l'amor romàntic fomenten relacions d'opressió. El mite de l'amor romàntic, clàssic en la nostra cultura, perpetua els estereotips de gènere i és la base de moltes relacions tòxiques. Aquest suposat ideal romàntic provoca l'acceptació, normalització, justificació o tolerància de comportaments clarament abusius, ofensius i desiguals, que duen a un important desequilibri de poder i són base i justificació de les violències masclistes. A més, el capitalisme imperant s'uneix a aquest mite patriarcal celebrant una festivitat basada en el consum. L'amor romàntic és ara mateix un especial de desigualtat per a les dones i que va contra la seva autonomia i llibertat. Per a la societat és un mecanisme de reproducció del sistema capitalista heteropatriarcal com a pocs perquè ens hi va la vida i la salut. Desmuntem els mites de l'amor romàntic. No acceptem la compatibilitat de l'amor amb el maltractament, Creure que el desenvolupament personal està fora de, les nostres de nosaltres mateixes, en una altra persona que ens farà completes, com vèiem en les frases com «la vida no té sentit sense tu», que l'amor és, és lliurement total, donar-ho tot sense esperar res a canvi o oblidar-me de mi, que la gelosia expressa amor, necessito saber on ets, tenir les teves claus de les xarxes socials perquè t'estimo i pateixo. Diem prou i estem en alerta feminista. Davant un ideal romàntic entorn a les relacions amoroses que en realitat ens posen en risc, el model d'amor canvia en les èpoques històriques. No ha estat sempre el mateix. Actualment tenim un model judeocristià basat en un sistema heteropatriarcal, on les relacions amoroses són més centrals en les vides femenines que masculines, que supedita a les dones, que enalteix el sacrifici, el lliurament, el control i les situacions de dificultat. És en un excel·lent caldo de cultiu de les situacions abusives i les violències masclistes. Cal fomentar relacions ben tractants, que tenen en compte l'altre, amors que cuiden i que són diversos. I us deixem una pluja de hashtags. 14 de febrer, l'amor romàntic mata. Sant Violentí. 14 feminista. Ens volem vives. 14F, amor sin cadenes. Patriarcat, capitalisme, racisme. Aliança criminal. No hi som totes, falten les mortes. Per una vida lliure de violències masclistes. Vives i rebels. Molt bé, doncs aquesta edició 299, que s'encamina molt perillosament a, a la 300, eh, va dedicada a això, contra, contra l'amor romàntic i, i contra aquest sant violentí que ens volen, que ens volen vendre. Eh, ben aviat començarà, per aquelles que no ho sapigueu, som un espai musical que fa més de 10 anys que funcionem, que, que el radiem en català perquè és com, com ho sentim i que estem molt contentes de, de cada programa anar a un munt d'indrets de, del món amb estils diversos i música sempre compromeses, amb lletres bastant reivindicatives. Això és, i així comença el pim-pam-pum. La primera bala em sembla que la tira avui el mestre Tecles. No havíem parlat, eh? No. Però ara estava analitzant una mica la situació mentre vosaltres fèieu l'entrada. I crec que puc començar sí, jo. Sí, estàs a punt. Sí, me'n vaig cap a Madrid, que per altra banda és on està l'actualitat política, on he tingut jo l'orella mentre treballo, que vaig amb la ràdio, uh mhm. -huh. tot el dia allí fotut, déu nhi déu nhi Quin espectacle s'està el judici, no, també? El judici que està venti contra, contra els polítics i, i, i gent presa pel, per l'estat espanyol amb tot el tema de la independència. I de l'1 d'octubre. Hmm. Doncs això, me'n vaig cap a Madrid i porto la otra. Oh, que gran! Wow. Un, un dels grans exponents aquí de lletres... Eh, bueno, com les que volem a, que proposem avui, no? I tant. Feministes i concretament avui contra contra l'amor romàntic. Contra l'amor romàntic. Contra els mites de l'amor I per unes relacions i... que siguin iguals, que siguin d'estima de, de debò, que siguin de companyonia també, i tant. Tinc moltes ganes de tirar totes les cançons que porto avui. <laughs> sí, eh? Home, i, com, i per fer-ho he de començar amb la primera, que és aquesta, Contigo. Contigo. estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. ser Sacase de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja luxe, quina veu tan meravellosa la de l'altra, quin temaza rangano que t'has tirat contigo. Extret del seu disc del 2015, Pa fuera i pa dentro, uh mhm. -huh. el seu segon disc. El primer el va fer el 2011. És començat amb molt nivell, eh? Sí, Riqui. sí, sí. Eh, amb una suavitat aquí perfecta <laughs> per començar. Perfectament, perfecte. Us ho deixo en bandeja perquè vosaltres ara ho remateu a aquesta primera ronda. Sí. Perfecte per anar donant-li canya a Sant Violentí, que avui eh, rebrà de valent aquí al Pim Pam Pum. I mireu, la meva primera bala és la de l'Orquestra Tumultuosa, que és una banda barcelonina de hard cumbia i bachata adulterada. Fan versions amb, amb la lletra canviada i són bastant hachondos. Porto un tema extret del seu bancamp, eh, que porta el, el, el, el treball, el CD, que no, no, no sé si és CD, però com a mínim és treball que tenen penjat allà al, al Bancamp i sona de luxe. Estrelles decadentes de la bachata, el van editar el 2018 és una cançó que dedico al mestre Palli, que, que li vaig explicar que faríem el programa aquest contra l'amor romàntic i tal, i, i, i me la va enviar, com, com dient que, que anava d'aquest tema, i efectivament és, és una cançó que, que parla molt, molt d'això i que porta com a títol Respuesta coherente. que me ve. Le adelanto, no me importa quién sea usted. Diga también, se ha dejado hombres si me abusan su coche. Es un macho inseguro y no hay forma que goce. Si me falta el respeto, nunca culpe al alcohol. Si levanta mi falda, yo te de una vez. Soy mujer, pero no estoy para calmar su idiotez. Una aventura solo es divertida si siempre hay respeto. Si me invita a una copa, ni me toque la ropa, debe ser consentido todo hombres si me abusan su coche. Es un macho inseguro y no hay forma que goces. Si me falta el respeto, nunca culpe al alcohol. Se levanta mi fa guacamole con nachos. I never you and I, me and you. No bailo con machos. No bailo con machos. I never you and I, me and you. Guacamole con nachos. mostra tumultuosa des de Barcelona amb aquesta batxata ben posada. No veus quina varietat que ha adquirit el, el Pim Pam Pum. Sí. Que si tangos, que si batxates, sí, sí, que si... Sí, sí, sí, sí. sí, caram, eh? Realment, quina... Sí, Això no ho fèiem canvis. abans. Exactament. No només Home, de, de punk no... i ska sobreviu en les persones. El que està últimament més de baixada és el rap, no? Potser, que vam estar una temporada que hi havia molt, molt rap. Sí, o bueno... hip-hop i... Bueno, ja, bueno, ara ja s'ha dividit entre ja. rap i trap. Clar. <laughs> Sí. ja Div tornarà, eh? Dividi no hi ha cap problema. Sí, no, bueno. però, però jo la veritat no crec que estigui baixant, eh? Crec que ha, ha canviat. El tipus de rap se mm. fa molt rap, però hip-hop eh, però diferent, una mica diferent als cànons que estàvem acostumats. No? Sí, bueno, de fet, eh, la, la majoria de... Bueno, la majoria no, però una bona part dels grups que vindran el 16 de març, el dia que farem 300 programes i celebrarem el 18è aniversari de Can Capablanca i el, el desè nostre... Quines doncs, ganes. Doncs, doncs, sí, sí, sí, doncs venen, venen diverses formacions de rap i, bueno, i gent en solitari que també ho fa i bueno, molt bé, molt bé. Després sí. donarem més dades, eh? després ho donarem al cartell sencer i... i ja ho us... tenim tancadet, això. Sí, ja tenim... i recordem també que hi ha un hashtag bastant hatxondo que a veure si ens feu una miqueta de companyonia, a veure si ens ajudeu una miqueta a, a difondre una miqueta aquesta festa, que és el 10 anys 300 pim pam pum, hashtag 10 anys 300 pim pam pum, que ens encantaria que... Sí, que us feu fotos, que us feu vídeos amb, amb un cartellet que ho posi i bueno, que, que la gent vagi fent una miqueta de caldillo, no? perquè aquell dia, doncs, en principi, eh, estarem molt contentes de que vingueu i intentarem oferir-vos un, un espectacle ben parit. De manera també autogestionada i amb, amb tot com, com cal, vaja amb, amb, amb opció vegana, Quina programari emoció. lliure... Ja m'estic i... posant nerviós. Sí, sí, sí, sí, 10 <laughs> sí, hores o 12 hores de programa, no sé quan sí, rato sí. estarem allí. Sí, sí. Serà tot un repte com com bueno, el 200 i com el 100. Ja comença a ser <laughs> tradicional, eh? que quan fem un 300, el 200 també va ser, el 100 també va ser, vull dir, cada, cada centenar eh, fotem un sarau i ens agrada i, i cada vegada intentarem que sigui més xulo i més ben muntat i més de tot, però bueno, aquesta edició del 300 ja veureu que, que estarà molt bé també. Bueno, pues ara Què? seguim, seguim iniciant, sí? eh? perquè estem aquí encara... Acabem la primera ronda, va. Sí. sí. I ara posaré una cançoneta jo. Um, de fet, aquesta cançó és, és, també és tranquil·leta, però per variar de ritmes i de temes i d'estils un altre cop, doncs ara és punk. Bueno, eh? clar que sí. Mira, punt tranquil. Punt tranquil. Punt vale, tranquil. Eh? Vale, va, bona premissa. Tranqui punqui. El grup és Arpa Viejas, que tranquil en tenen poc. El que passa és que aquesta cançó sí que és una mica més tranquil·la que la resta i aleshores, doncs mira, l'he colat aquí a la primera ronda. <laughs> ben fet, ben fet. El grup eh, porta un, gran, un llarg recorregut des del 2007 o així, que van començar, han anat fent moltes varietats de formacions i porten uns 3 o 5 CDs i un parell de maquetes. Per tant, sí, sí, cada cop li foten més tralla. I, re, i el tema eh, del que tracta és que, a veure, sí, l'amor romàntic, dius... I ara per què us fiqueu amb l'amor romàntic? Què us ha fet? Per què carai ens hem de ficar amb això, si no fa mal a ningú? Que no fa mal a ningú? I tant que sí que fa mal. L'amor romàntic realment, mesclat amb el capitalisme absurd que estem vivint, a, a converteix la gent en trastornats que, que deixa anar aberracions com que viola algú i és per amor romàntic sí. i, i tergiversa tant la ment de la gent que acabava fent aquestes coses. O sigui, al mig d'aquesta cançó, per exemple, diuen «Aunque te violo, llego hasta tu corazón». És a dir, és que és duríssim el que sí, sí. aconsegueix fer el capitalisme mesclat amb l'amor romàntic. És com aquella frase, no?, de la Matia porque era mía, mm, -hmm. bueno, o sigui, porque era tuya, no era tuya, era, era, era suya. Exacte, exactament. Bueno, ja ens hem posat serios. Doncs aquesta cançó és Chico busca maniquí. Fum-li. Fum-li. it all. boníssim. Eh, molt bé, molt bé, Pau. Hem començat varietets, eh? Això és un pim-pam-pum en tota norma. Música de la bona, música combativa, espectacular, espectacular, Arpa Viejas, i sí, sí, que, sí que és veritat que per ser ells és, és tranquil·leta. Sí, entra entra sí, sí. de primera i és una puncarrada primera ben parida. Has vingut amb la cresta ben aixecada. Sí, totalment. I crec que van dir anem a fer una antibalada. I, i, <laughs> i tal qual, I, dit i fet. I se la van treure de la xistera, clar que sí. Ben guapa, ben guapa la, la cançonassa d'Arpa Viejas. Uh, seguim amb més música, comencem ronda, segona ronda fight. Segona ronda. Va, jo ara porto, porto un temacle de la Vita, mm. l'Alba Martínez, que també... Wow que abans va començar fent en solitari, però ara ja fa sense eh? i no sí. sé on més està, sí, sí. fa altres coses també. Sí, el, també està en el projecte aquest de, del Pau, que van per les escoles, pels instituts, millor ah, dit. Ah, hòstia. Versemblant, diria que es diu, sí. Estan a versemblant i, bueno, molta, sí, sí, sí, molta sí, sí. qualitat també. Veus, sabia que hi havia alguna més. Doncs això, la he triat un tema que es diu Poliamorosa, que és d'una noia que està enamorada d'una altra noia, però està super enamorada, no? Allò... Cegament. Cegament. I l'altra, pues, clar, li agrada, però no, no comparteix el rotllo. Ella... Mm -hmm. ella... Ritmes diferents. Sí, sí. S'ho pren tot d'una manera diferent. Molt, molt, molt entranyable, la cançó. <laughs> A veure què us sembla. Catem-la. Catem-la. afectivas. Dice que no necesita sentirse exclusiva. Le he dicho que voy a cambiar por ella. Dice que eso suena a dependencia, en verdad. Quiere que le haga más caso. No te enfades, guapa, que estaba de congreso. sé que no te parece bien. Que a ti te gusta más eso del micropoder y yo. Yo ya no sé qué hacer. Me leo autores pomos para poderte entender. Quiero ir contigo a manis y talleres que estés con más y eso es lo que quieres. Le he dicho que para mí no hay nadie más. Le gusta verme seria, mi disciplina férrea, por eso me hace enfadar. Dice que el amor romántico no le va y que esto se va a acabar. Ay mamá, yo no sé qué hacer, yo no sé nada de posmodernidad. Voluntad no me lo sabe explicar y yo no sé qué hacer. Ay, yo no sé qué hacer. Le autores porno para poderte entender. Yo me mato por su obra. Ella no es de nadie. Ella es de todas. Es poliamorosa. Soy su Lenny Lovar. Ella no es de nadie. Ella es de todas. Es poliamorosa. Hey, yo estoy volviendo loca por ti, mami de buscarme vainas en las manos. Qué guapa estás discutiéndome hasta Stalin. Guerrera en la calle, en la cama, una loba. Yo solo quiero ser su Lenin Lovar. Ya casi no nos vemos y eso que le insisto. Dice que está liada con el colectivo no mixto. Yo soy de parque y ron, los chichos y camarón. Ella está bailando aquel arre en el deseo y no me importan las demás, yo quiero ser la mejor. Estoy con los celos y la deconstrucción, leyendo la teoría King Que voy en serio, si te tiro acabas conmigo, eso lo sé yo. Mami, por favor, si es por ti, yo me paso al poliamor. Que De un Déu-n'hi-do, déu nhi déu Ah, no, m'ha una miqueta la, la lletra impresionante eso sí, però, però sí que la, la, musicalment les bases ens recorden tec, la reggaeton. música tecnològica, tecni, eh, sí, eh, reggaeton una miqueta, sí, sí. <laughs> bueno, bueno, ja, eh, estils diversos aquí al Pim Pam Pum, que no ens diguin que només posem puncarrades, que les posem, clar que sí. Jo m'he quedat un mica atrapat amb la teoria King Kong, que ha dit ara al final, <laughs> que no, no he acabat de pillar ben bé el Gorilata. rotllo. Bueno, ja investigarem, ja. Ja investigarem, sí, sí, jo també. <laughs> Molt bé, doncs... Uh... Oh, ara donem pas a... A l'Eric, que no el tenim aquí. Que no el tenim aquí, però ell va ser el que ens va proposar la idea de, de fer la temàtica del programa d'avui i, i no ha pogut venir no ha pogut i venir. almenys ens ha portat una, presenta un àudio amb la seva cançó corresponent. Sí, mm. -hmm. molt bé. Que l'escoltem a veure què ens diu. Sí, bueno, sí. l'Eric és el nostre company de llibres combatius que, que sempre es porta el boi millor de la literatura reivindicativa i, i crítica i uh, li enviem una, una fortíssima abraçada, igual que li enviem una fortíssima abraçada també al Manolo, que avui tampoc està aquí, i a la nostra estimada Noelia, que tampoc ha pogut venir. Però, I tant, bueno, un petó ben gran a tots. I tant. Quina, quina cançó porta doncs l'Eric? A veure... Bueno, ara ens ho presentarà ell mateix. Vinga, anem-hi. Sí? Vinga, Eric, xerra, tot per tu. Hola, bona nit, companyes. Eh, <clears throat> estic molt contenta que m'hagueu fet cas i fem aquest programa de Sant Violentí contra mm, la, l'amor romàntic i totes les violències que genera. I bé, em sap greu, no m'he pogut venir, és bastant divertit això de fer un àudio, la veritat és que està sent complicat perquè estic amb molta gent i, i no he trobat el moment, em sap greu, però aquí està. Eh, doncs bé, el tema que us porto avui mm, és una mica, entraria més en aquesta secció pim-pam post, el pim-pam-pop, gairebé. I bé, és un tema de, originalment de Chris Isaac, que es va publicar el 89, crec que és possible que el conegueu, és, és un mite del pop, aquesta cançó, però us porto una versió eh, que m'encanta, que és d'una videoartista que pff, jo no coneixia gaire, però que Eh, es veu que per ahí diuen que, que fa art feminista. Vaja, és una, és una dona que va néixer a Suïssa, que es diu Pipiloti Rist, i doncs veus, per porto aquesta versió del Wicked, Wicked, Wicked Game, que, eh, que ella li va dir I am a victim of this song. Sobretot, fixeu-vos al final, me sembla que sigui molt avorrida, però fixeu-vos com la segona veu, que per mi és el que li dona gràcia a aquesta cançó i, i d'alguna manera eh, gira, eh, capgira totalment eh, el missatge d'aquesta cançó, que al final és una cançó romàntica com una altra, dient, oh, és que quina merda haver-me enamorat de tu, i crec que com ho canta aquesta noia li dona una volta bastant espectacular.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 Deixeu-me que us digui que excel·lent la presentació de l'Eric, des d'aquí el felicitem, ens ha encantat, Eric, eh, com ens has presentat el tema, era un popi de puta mare, com, com no esperàvem d'una altra manera, venint de tu i amb el Chris Isaac i companyia. I, i efectivament, la segona efectivament, veu que apareixia per allí fotent Exactament. uns berridos extraordinaris. Tremenda, tremenda, tremenda o sigui, tremenda. tota desgarrada, amb tota la ràbia, espectacular, espectacular. Ens ha agradat, ens ha agradat d'allò més la, la cançó que ens ha proposat l'Eric. I a ens més encanta. ha complert amb la seva secció post-algo. Exactament. Sí. <laughs> que no falti. Sí, la veritat és que cada vegada que, que algun dels companys del programa es preparen alguna, alguna coseta, ens agrada oferir-vos-ho i des d'aquí els diem al Manolo i a la, i a la Noe que, que tant de bo també ho facin i, i els puguem escoltar tot i que no hi siguin. Ai, ai. Sí. Vinga, va, seguim a, seguiu aquí a Trama, seguiu a les zones lliures de, de Trama, la ràdio lliure de Sabadell, escolteu el Pim Pam Pum, música de trinxera per oïdes dissidents. És el torn que passin pel, pel Pim Pam Pum, una banda mítica que tothom coneixerà, són els RIP, aquesta mítica banda de punk de Mondragón a Euskal Herria. Van estar actius des del 84 fins al 2003 i eren el Carlos Mahoma, el Jul Bol Bolinaga, el Xema Bolinaga i l'Edu Porto. Eh, és un temazo... Però eh, espera, espera, tu puncarrees a la segona? <laughs> No pot ser, això. Mm, no, eh, no m'ho crec. Sí, no sí, crec. sí, abans ho ha fet el, el, el Pau i ara ara ho faré jo perquè ja veureu que us porto un, una versió acústica. <gasps> Una, sí, això és un caviar espectacular que vaig trobar fa poquet amb la noia que estàvem a casa i estàvem buscant doncs, cançons de, de, del rotllo aquest, no? doncs, contra l'amor romàntic i, i contra Sant Violentí i vam, i també ens agradava doncs, trobar alguna cosa que fos clàssica. Aquesta us la coneixereu tots i totes, família. Us porto des del seu acústic eh, en directe eh, Iesari Aurre Egiten, Susenan, eh, el van editar el 1995 i és el tema zarrangano que totes coneixeu, Enamorado de la Muerte. s'ha semblat al piano dels Rip. Jo he al·lucinat. quan he sentit... El... O sigui, no m'ho creia. Digues, no pot ser un piano, això. Sí, Què està passant? Sí, sí, sí, sí. Segur que no l'has creat tu? Has fet aquí un poti-poti? Jo pensava, cosa? dic, això, algú que, que ho ha masteritzat i ha agafat doncs, eh, un piano que hagi fet ell mateix i, i la veu del... del... Però no, eh? Això és un disc... No, no és, que... és un disc. És un disc que va sortir el 95, que es diu Isiari Aurre eh, Egiten, eh, eh, sucenant, perquè a més és seguiten amb, amb signes d'exclamació que, uh mhm. -huh. que no hem buscat la, la traducció, malauradament no, no la tinc, però que... Sucenant sí que vol dir en directe. En directe, no? Ah, veus? Això m'ho sé de memòria. doncs mira... I... M'ho vaig aprendre amb el... Em sembla que era el de SA, uh mhm. -huh. que és de no sé de quin... Bueno, algú, alguna banda de que a mi m'agrada mhm. força en tenir un directe que es deia sí. Susanean, que és en directe. <laughs> en directe. No, i, I és veritat que la, la cançó Enamorado de la Muerte té diverses versions, té la versió de Sally Brown, té la de Avias Corpus i tenen, tenen diverses, però aquesta no havia sonat al pim-pam-pum i m'ha semblat que, tot i que potser està agafada amb pinces lo de l'amor romàntic i l'heroïna i tot això, va, no. no bé, bé, bé, bé. Bona, bona Treballar era un temacle i... Us la sabíeu? Us ha agradat? Esteu una mica millor? pues aquesta era la intenció. <laughs> Vinga, va, que el, el Pau porta un tema zarrangano més. Seguiu aquí al Pim Pam Pum a l'edició 299. que ens portes, guapo? Doncs ara ens anem cap a València, un grup que va començar el 95, que són Los de Marras, que yeah. a més són molt, molt coneguts. Sí. I també és bastant tranquil·let i aquesta cançó va de, de com l'amor romàntic aconsegueix fer presa a molta gent en relacions extremadament tòxiques i els estan, hi ha violència pel mig, els estan maltractant i segueixen a dins de la relació i encara segueix siguent més amor considerat d'aquesta manera I, i aquesta tortura mental que hi ha a, eh, a, a dins de tot aquest tipus de relacions tòxiques. I aleshores aquesta cançó és una dona que diu prou, que ja n'hi està farta, que això no pot ser així, i decideix acabar amb, amb el maltractador i a, i a puta merda, hòstia. I tant que I sí. aleshores uh, <laughs> té una frase, per exemple, que diu «I ara te sientes libre encerrada en una càrcel». Perquè, clar, a sobre, uh, a sobre que s'allibera, aquesta gent uh, pateixen després de l'opressió de la llei de sí, com sí, que han sí. acabat amb un maltractador després han d'anar a presó. A presó. Bé. Bueno, ante la duda tu la viuda, no? Sí, exacte. I la cançó, doncs, es diu Escàpate i espero que la disfrutem. siente presa, encerrada en una cárcel, perdiendo la vida al lado de un cobarde que te pega, que te insulta, que te humilla, que te anula, que se nutre de tu miedo para así engordar su ego. Pero en el fondo lo sabe, él ya ha vivido este cuento, en la sangre de su madre la que nutre su recuerdo Escápate. bé ens Demarres, eh? La veritat és que és un nom que havia llegit... Sí, sí, sí, sí. sí. I... Mm tal, a, a, a o sigui, cartells de concerts i són tal. Uns, són però, uns clàssics. Però no els havia escoltat gairebé mai. Aquesta gent li agrada moltíssim a la Maria i, de fet, me'n recordo fa molt de temps a, a la UPA Lombreires que vaig anar a veure que Esparrata, que tocaven a la una i mitja al migdia, a, als Bé, més solament. La millora, hora. la millora. La millora. Amb la cervesa de fresca. jo vaig anar a un Lombrera, vaig veure Casparrata i tocaven els últims, sí? al, potser a les cinc i mitja Hosti. o alguna hora d'aquestes intempestives. No, no, sí, sí, les, intempestives. Les han tocades de totes maneres, els doncs, Casparrata. Esparrata. Aquest cop sé que mentre estava esperant que toqués Casparrata, en gin tònic amb mà, solament allà, que, que, bueno, allò que puja molt ràpid... Anaves fort, eh, ganyant? Doncs estàvem esperant i, i el grup d'abans que deies, bueno, pues anem a veure alguna cosa mentrestant, està tocant Los de Marres. I vaig dir, sí. ah, pues estan bé. Estan bé. Poc animats, perquè clar, esperant que era una cosa més tranquil·leta, però sí, sí, sí la veritat estan bé. Clar que sí. Molt bé, doncs, si us sembla, anem a l'agenda? Vinga. Vinga. radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, penya, doncs donem pas a la secció informativa del programa. Comença l'agenda del Pim Pam Pum. El primer dels actes que us portem és el que abans ja hem anunciat que s'està produint en aquests moments a Barcelona al Portal de l'Àngel, Sant Violentí. L'amor romàntic mata, la justícia remata. Concentració, com deien, a partir de les 7 de la tarda a Portal de l'Àngel, organitzada per Novembre Feminista cap a la vaga feminista del 8 de març. Molt bé, i seguirem amb Black is Belza, torna a Barcelona, aquest documental vídeo, eh, pel·lícula de Fermín Muguruza, restrena als cinemes Texas a partir del 15 de febrer. I un altre acte de l'agenda, aquest Micro i Acció, volum 1, amb artistes convidats com, com Apache, com La Cura, com Deaco, com FM Musta, com Crossis, eh, Abel G. and Yellow, eh, Javier Pineda i Bren. A més a més, tindran la col·laboració de DJ Meiser, i tot això serà el 16 de febrer, a partir de les 9 del vespre i fins a les 3, amb micro, amb micro lliure i showcase al carrer Vidal i Valenciano número 2 de Barcelona. Seguirem amb la canadiense, jornades commemoratives pels 100 anys d'una lluita solidària. Uh, serà... Mm, bé, la primera setmana ja va passar, així que la segona setmana la solidaritat, uh, la tercera setmana la insubmissió, quarta setmana Solidaritat Feminista, cinquena setmana La vaga continua, sisena setmana El triomf sindicalista i després la lluita segueix el 23 de març a les 6 de la tarda. déu nhi quina, quina jornada solidària organitzada per la gent de la CNT espectacular, eh, Pau? Exacte. Molt bé, un altre acte, el concert solidari, ni 4 anys ni un dia. Uh, eh, Andreu Absolució, dissabte 16 també, a partir de les 9, a, a Can Batlló, a l'Auditori de Can Batlló, hi haurà un bolazo amb solidaritat amb aquesta campanya, amb Giuseppe Tangana, eh, que farà el seu ska, rocksteady i reggae. Després eh, actuaran els nostres col·legues de Sans Estació, que fan ranxeres punk des de Sans amb, amb molt d'amor. Després vindran els Turbulentos, que fan garatge rock i parking, i acabarà DJ Rambla. Això també, com dèiem, és al carrer Constitució número 19, La Bordeta, i res, no us ho perdeu. Molt bé, seguirem amb el Comitè Vaga Feminista del 8M de l'Assemblea Feminista de Barberà. Els dissabtes 16 i 23 de març i el dissabte 2 de març a les 11 a la plaça de la Vila. No hi falteu. I un altre acte, aquest també del més suculent, la 17a Calçotada Popular eh, a Cardedeu, dissabte 16 de febrer del 2019. Amb, bueno, hi haurà un munt, un munt de, de coses, hi haurà concursos, hi haurà dinar popular, hi haurà vermutada i després també hi haurà eh, actuació de, del grup Aldarull i per tancar la festa el Gresca Xerinola amb la Breja Sound System. Molt bé, i també hi haurà una jornada a Palestina a l'Obrera, al centre social, el 22 de febrer a les 8 de la tarda, organitzada per la Recolecta. Molt bé. I per acabar aquesta secció informativa, un acte que és el, per nosaltres el que ens fa més il·lusió donar, que és aquests 18 anys de Can Capablanca del casal independentista i popular de Sabadell, juntament amb els 10 anys del Pim Pam Pum i el programa 300. Això serà el dissabte 16 de març amb una marató de concerts i aquest especialíssim programa 300 a la plaça de l'estació de Can Feu Gràcia de Sabadell. Uh, tindrem un munt de, un munt d'actuacions, un munt d'amics i amigues que, que venen pràcticament per, per, per, perquè sí, perquè tampoc tenim massa, massa gestió i venen gairebé per la pata, però, però amb totes les ganes del món vindrà la Bren, vindrà Pogo sobre mi madre, vindran els amics i amigues de Ràtic, DS des de, des de Terrassa, també des de Terrassa la gent de Bios Bardos, eh, des, de des de Sabadell i Cerdanyola venen al Sapatxe. després també vindrà la Brimo, Morapio Loco, La Cura, Resilència i a més eh, actuació estel·lar del Sebe, el cantant Restabili, que també el tenem aquí per, per acabar de, de fer-ho bé. Us esperem a totes aquí amb molta il·lusió i espereu que us ho passeu molt i molt bé. I tant que sí, i tant que sí. I amb això acaba la secció informativa del Pim Pam Pum, conclou l'agenda del programa. radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, seguim endavant. Comencem la, la tercera ronda, la tercera ronda Fight. Ara és el torn del mestre Tecles, que ens portarà ja alguna coseta més, més animada, si cap. Vinga, va, bueno, encara no, no m'esvero del tot, oh. però porto una cançó molt guapa i, i molt, molt, molt bonica. Parlant de l'Ombreres, uh -huh. on es fa últimament? A Villena, no? Crec que sí, les perquè ho van canviar de lloc. No, mentida, clar. Ho van, Ara ja ho van canviar. Ho van, no, ho van cancel·lar perquè a l'últims cops que hi va haver, que de fet hi havia es va tocar, el que va passar és que com a la una al migdia o així va haver un... Bueno, la policia es va... Els nacionals es van posar a, a escorcollar tort i a dret tots els punquis Uah. que passaven <laughs> Una altra batalleta, eh, bé? Tu ets un festivalero, I... tio. <laughs> I aleshores, clar, hi havia una condició estratègica que era que hi havia una nacional i una banda hi havia totes les, les tendes de campanya i a l'altra banda de la nacional hi havia tota la barriada gitana. I com que es van posar els nacionals a parar tota la penya, tots els punquis i registrar-los de, de dalt a baix a veure què portaven, es va començar a fer un tap brutal. Què va passar? Doncs que els punquis van començar a tirar ampolles des d'una banda i des de l'altra banda, quan els gitanos van veure que hi havia barullo, van també tirar més. Total, que de les dues bandes de la Nacional, que és on hi havia la policia, es va començar a, a muntar una batalla campal i van decidir pues, fer una barricada, perquè a la merda de la policia hi fem una barricada al mig de la Nacional. Polla que estem. Clar que sí. Polla que estem aquí. Fins que va arribar el mega merder de la poli, no sé què, i van parar... A... Això era fora dels concerts, eh? I van desallotjar la zoneta i no sé què. Total, que em, em sembla que per aquesta raó va ser, diguem, l'excusa que va posar la policia i els ajuntaments per cancel·lar la UPA i no sé si hi ha hagut més merders interns o no, però el fet és que a partir d'aleshores el festival no s'ha repetit. Coses, ja, fi de la batalleta. <laughs> I fins aquí la batalleta. No, no, però... Jo he anat un parell de cops o tres. El, mm -hmm. el, el primer era allà on el feien originàriament, que era més, més cap al sud encara, no? Bacete sí. o por ahí. Mm -hmm. no? Mhm. no me'n recordo el poble exactament, i algun altre havia anat a Villena. I deia això perquè de Villena són la banda que porto ah. avui. Ah. Porto els Banda Hachís. Banda Hachís. Abans, has, abans, fora de micro, has, has fet una intervenció <laughs> espectacular sí. que, que m'agradaria que tornessis a repetir perquè jo no havia pensat en mi vida. I... Jo tota la vida, banda hachís, pues, lo primer que penses és que hachís del, los petes, del costo. No? Clar. I avui, no sé per què, inspiració divina, he pensat banda hachís, banda ha, bi, xis, pes, que és el, <laughs> és el nom del, sí, sí. del cantant, Javi Chispes, o nom, un nom artístic com a mínim... I d'aquí banda que... hachís. Jo crec que sí, no? No sé, no ho havia pensat fins avui, Home. Eh, just abans de començar el programa. Tot quadra, il·luminati, és, és perfecte. Il·luminati, sí. <laughs> és un il·luminati. doncs que gran, això, doncs gran això. Tecles. Sí, sí, sí. Eh, des del seu disc del 1997, què, pas què passa en el mundo, es pregunta, entre interrogants, i he triat una cançó que es diu Camino Abierto i que, si us escolteu la lletra que, perquè és maquíssima. Fumli! Fumli! tuyo, va a seguir juntos el resto. Mejor si no es recto y que haya afecto. Dame la mano y si hay un bache, arreglamos el defecto. Hay quien se ahoga de tanto sudar, hay quien se ahoga de tanto llorar, hay quien se ahoga en un río sin agua. Un espejismo luego es nada, sí, muchos defectos, cambiar intento, busco una senda que se comprenda, un recorrido descubierto de buenos momentos y nuevos vientos que se lleven ese a sufrimientos. se ahoga de tanto tragar. Hay quien se ahoga con sangre inocente, solucionando su cuenta pendiente. Sí, repito, sí. Camino abierto, ancho incorrecto. Baches, curvas, altas cuestas y bajas, llanos cortes y defectos. Y como siempre, viví por el intento de buscar camino abierto. Tema zarranga, no Por la vena, gang, gang, gang, gang, gang. Ens han aquí al programa. Claro que sí, Banda hachís, fent, fent molt bé. Tremenda, tremendísima. Y sí, sí, que no te però pero ya las guitarretes no, ah, ben veure, posades. la tercera, pero <laughs> tampoco no era una puncarrada. Era... Bueno, ah, no, no, claro. No, desgarrado, pero impresionante, ¿eh? el temazo de banda hachís que se atira al mestre a teclas no, de la que El... el micro. No, que es que el Pau sí que va a <laughs> galeta sí, Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad es que el Pau... ha començat amb la cresta aixecada i crec que ja no, que ja no se la baixarà. No, aquests temes costen de fer-ho baixar, sí. <laughs> Molt bé, ben bona la proposta del mestre Tecles, com sempre, que, com sempre que ens la porta. Més música en aquesta edició 299 del Pim Pam Pum. Seguim aquí a Trama per totes vosaltres. És el torn de Mafalda, aquest grup valencià de música combativa format al 2010, amb el Marcos, la Vera i la Bàrbara a les veus, el, el, la Vime a la bateria, l'Antoni i Alberto a les guitarres, el Mario al baix, el Chimo a la trompeta, la Lucía al trombón i aquests són Mafalda, una banda que han sonat aquí abastament al Pim Pam Pum i que avui us porto un tema també relacionat amb, amb, el, amb, amb la temàtica que, que estem abordant, tot el tema de l'amor romàntic i Sant Violentín. És un tema extret de l'última vez que te escucho, que va, van editar el 2016, i és un tema preciós que es diu Absurdes però necessàries. que te fuiste no soy mi círculo vital. Pero algo falló porque soy libre de dudar. No quiero estar y anclado a un amor. No quiero obsesión sobre los celos, no quiero dolor, no quiero temer y un crío sin no. Y estoy preparada, no quiero ser sexo, incapaz de mantener una amistad por un cliché, De absurdas pero necesarias, razones que nos llevan a un suicidio en masa. No. de intentar ser igual que el actor y alemán de un vídeo que es ficción y no es real. Chao, para de intentar seguir un guión y voy a gusto. Una vez, solo al mes, sangro por el coño y es tu problema. No lo ves que solo sangre y nada más. Es púrpura y es pura ya está en contra de tu estigma. Ya lo sé turba diariamente, pero es un tabú. Hablar de sexo, hablar de hombres y de tu actitud. ya Salgan del armario, sé que les aprieta el coco. No eres tú, soy yo, deje de creer que es amor, simplemente no me veo a tu lado de por vida, no tengo favor, aquel miedo me invada, a quedarme sola, no encontrará a alguien que bese mi cara, pero supero y miro al cielo y pienso que valgo más que mis complejos. Lo supero, lo miro al cielo, y pienso que valgo algo más que mis complejos. absurdes però necessàries ha estat el temazo que us hem portat aquí al Pim Pam Pum per part de, de Mafalda. Què us ha semblat aquí a la taula Aquests del programa? Mafalda fan el que els dona la <laughs> gana. sí, sí, eh? sí, sí, sí, sí, sí. Són eh, boníssims. I acaba que molt així alegre al final. Sí, sí, sí, bueno. Després de tanta tralla, patabum. Així, Ai. mira. Mafalda, amb, amb, el seu, amb, les, amb les seves uh, senyes d'identitat, música molt variada, la que fan, fan el que volen, és veritat, i ens encanta portar-les aquí al Pim Pam Pum. Més música combativa, seguim amb aquesta edició 299, eh, estem a la tercera ronda, estem a l'equador del programa, ara és el torn del Pau que tira una altra bala de les seves. Sí, portarem una altra bala mm, així com la de Rip d'abans. Sí, classicona, eh? Una clàssica mesclada amb curiositat. Uh, portem, vas fort, vas fort, nano. Portem Piperrac, Vas molt fort, tio. I són d'aquestes coses que dius, hòstia, sí, uh, aquesta gent molt romàntica, després em porta uns pastelons d'enamorat de la droga i enamorat de no sé què, <laughs> en aquest cas enamorat de la botella, d'una altra droga. Sí, el amor más, sin más sincero que han tingut els piperes en la seva vida. <laughs> Però si ho pares a pensar és que què és l'amor? Doncs l'amor per mi són moltes coses i, i és estima el que jo em dóna la gana i el que vull i com vull. I aleshores, doncs, estimo un amic, estimo un amic, estimo el que vull, doncs, estimo una ampolla, doncs, aquí és de guassa, però pues sí. Però també me l'estimo. Estimes el que tu vols, amb el grau que vols i com et dóna la gana. Sí. Doncs en aquest cas és, és bueno, l'arxiconeguda Mi primer amor i és la versió feta de la segona maqueta de Piperrac de l'any 92, que es deia La Ribera Rock and Roll, que són de la Ribera Libertària, així que és el que toca i a veure si la reconeixeu i si us agrada. Segur que sí. Clàssicona. Clàssicona. Oh, oh, oh. Tremenda, tremendíssima, espectacular, dins la baixada. Ah, Déu-n'hi-do, déu nhi déu Aquestes coses, eh, els clàssics sempre estan bé, no? Aquesta gent... Jo sé una cançó que a mi sempre m'ha encantat. Bueno, Piperrac, de fet, fa tres programes van posar una de Piperrac, la de Bastallà. Ah, amb el caset. Pro el programa passat van posar eh, Juancho... No, Juancho no, perdó. Chu Piperrac uh mhm. -huh. i la River Rock Band, que també van treure una cançó contra els picoletos, Omni. Sí. I, I aquesta... O sigui, estem amb un, amb un nivell de Piperrac impressionant i eh, jo ho celebro perquè realment <laughs> forma part de la banda sonora de la meva vida, tot això que poses. Ah, i... Aquestes coses sempre tirant, sí. Molt guai, molt guai. Fins aquí sí. la l'equador de, del programa, del sí. programa 299. Sí, sí, i, i no ho hem explicat, <laughs> però ho explicarem ara mateix, que el, el 300 no el farem la setmana que ve, evidentment, és el 16 de març, mm -hmm. però la setmana que ve segurament estarem aquí per fer-vos el 301 perquè som punkis, ens fem, fem el que ens dona la gana. I els Nosaltres números... seguirem endavant com que ens sugestionem tots nosaltres, que no, ningú ens posa un duro ni, ni no eh. sabem de números, nosaltres el, el 301 molt abans que el 300 i segurament hi haurà més d'un programa. Estaria bé tenir acabat el cartell i quan toqui el 300 ficar allí almenys la notificació a la web de que no? Està... una entrada com a 300 eh? i el 300 mm. serà això tal dia. Estamos trabajando sí. en ello. <laughs> Ja he, vist, ja he vist alguna prèvia, això ho tenim ja... Sí. Ara que està tancat el, sí. el setlist. Ha costat, no? eh? ha costat perquè si sí, realment la, la Neus, la Pogo sobre mi madre, va ser l'última que, que ens va dir que sí, va ser justament ahir o així, vull dir que ens, ens ha costat a eh, poder tancar un cartell amb, amb més de 10 bandes, i solistes que vindran a donar el, el bo i millor de, de la seva, del seu art per, per, bueno, per als 18 anys de Can Capa, per als 10 anys nostres i el programa 300. Una estoneta d'entrevista, una estoneta de música i el següent. No sé, si, no sé si al final hi haurà entrevista o no. Jo crec que serà com, com el 200, que és presentació del grup i si el grup vol, després el grup pot dir el que, vol, el, que, el que vulgui. Ah, clar, bueno, però... sí, sí, en lloc d'entrevista és presentació... Sí, jo crec que... Bé, això, ara, ara, ara ho recordo. Mentre se preparen, mentre fan el canvi mm -hmm. de grup entre un i altre, nosaltres expliquem una mica... Sí, Explica'm una mica i anem posant també algun tema zaranga no clàssic del programa perquè aneu fent boca i això, clar que sí. Manu, més, més I música, així, no? 10 hores, eh? I així 10 hores, no, no. es <laughs> diu aviat, sí. Se'ns se, en va el camp només de pensar-ho. <laughs> Va, va, doncs continuem. Això, sí. Tot això ja arribarà. Què portes ara, Ricky? Ara porto Accidente. Mm. Joder. Sí, sí, Com sí. Anem? És una de les Com bandes anem? que, que toca molt bé les lletres, tots els temes que toquen els toquen bastant bé. A I, mi em té enamorat òbviament... el seu so la veritat. És un so molt característic i em té, em té enamorat. Perdona, eh, que t'interrompo. Sí, no, no, no, no. Totalment d'acord amb el que acabes de dir. <laughs> I per això els portem tan sovint, en vinil o amb el que faci falta. I tant. Des del seu disc del 2016, Pulso, que és l'últim de moment, però ho vaig llegir per les xarxes que deien estem, ja estem preparant coses, o sigui que ah, sí? Mira. properament tindrem ja algun avançament o, sí, eh? o disc sencer o vés a saber. <laughs> Quines ganes. Quines ganes que surti el nou treball, i tant. I de mentre pues, podem catar el seu dispulso amb el tema que triat que es diu complicitat, que és del que es tracten també les relacions. No? Tenir un complicitat, coneixes un a l'altre i... I confiança. Confiança i, I, tant. i endavant. I tant que sí. Va, catem-la. és tremendo, tremendíssimo cada vegada que venen els accidents aquí al pim-pam-pum, com la, com tiro la fijo, parteixen. Tiro sí, fijo, sí, pim, pam, sí, pim, pam. Se llama tiro fijo i us agrada molt, i, i ho sabem, i ho sabem, i, i per això venen tan sovint. Complicitat, que parle d'això, no? que ens ensenyen sobre les relacions, ens expliquen coses més superficials, no? uh mhm. -huh. però no ens expliquen el, el que realment... Com, sí, el, cari el, el carinyo eh, la, i la complicitat i això no és una, també és, és difícil de transmetre. Això la confiança. Ho, ho has de viure, no? I apren, tant. apren sobre la marxa. I també. tant. Sí, sí. I tant. Molt bé, eh, excel·lent, com dèiem, la proposta del mestre Tecles, brutal de necessitat, aquest accidente. Més Després música. de Piperra m'he comportat, eh? Déu-n'hi-do. déu nhi déu nhi El de punquí, sí. Aviam, vens amb alguna cosa que, tranquil·la? Ara, ara o... Jo, mira, jo us porto un tema que, que torno a, a portar i a dedicar a la, a la meva estimadíssima Noelia, que sempre li dedico un o més d'un tema i li envio sempre un fort petonet des, de, des del programa, que es recuperi ben aviat. És un tema que buscant això, no? el tema de, de l'amor i amor i punk, no? Pues, pues, així de ràpid va, va ser la, la recerca. I vam trobar aquests ira punk. <laughs> Sí, sí, sí, sí va ser bastant... He de dir amor, que jo punk. també vaig fer l'accés directe aquest i no em va sortir un borrall. me va sortir un munt de cançons random que no, que no quadraven. Eh? Doncs, Segur sí. que no et vas equivocar i en comptes d'amor vas posar ira directament? O mm, com va anar això? Jo, jo em sembla que era més que res amor punk i, i vam trobar mi punk amor. Per... Ah, va. sí. Amor punk, punk amor. És quasi homònim de temàtica. Sí. <laughs> sí, la veritat és que la Noe va trobar aquest tema zarrangano dels Ira Punk, que Ira Punk són Infecció Respiratòria Aguda, una banda de punk rock i hardcore de Medellín, a Colòmbia, formada el 1986 i que encara està activa, fa un un munt d'anys que, que estan sobre dels escenaris, són el David, el Duban i la Mònica, i des del seu LP Firmes del 2009, eh, bueno, mi punt que mor, ja veureu que, que no té desperdici. Vinga. Eh, esto es Un, dos, tres, cuatro. Bueno, què, què us ha semblat? Des de Colòmbia, eh? Des de Colòmbia... Hem fet des de, el saltet. Des de, sí. A falta de Manolo. Sí. sí. <laughs> Des de, des de Bogotà, no, perdó, des de Medellín, perdó, ah. Punk. infecció respiratòria aguda, molt des bé, del Firmes, bueno, un, un, una joia, mi punk amor. Molt bé, una bona puntada. Eh? Han sortit, sí, sí. han sortit escopatejades, eh? I tant. Mireu, des de, des de Radio Tram estem eh, a mort amb un projecte eh, que és el projecte Enreda't, que ben aviat serà un nou programa d'aquesta casa sobre literatura infantil i presentat pel Jordi, que és un maquinote, i que des d'aquí us demanem ajuda. Necessitem persones que, que s'engresquin amb aquest nou projecte de, de, de ràdio, de ràdio per, per nens i nenes, de ràdio que, que els faci més lliures, amb, amb molts llibres de pel mig, com ha de ser, i necessitem, sobretot això, els mitjans els tenim. Nosaltres tenim una, una ràdio que, que el Ricky la fa funcionar i que... Tenim el maquinari. Sí, tenim però... tot el mm. necessari per, per poder emetre programes, però no en tenim. I aquest és el que està més a prop de ser una realitat i estem lluitant perquè així sigui. I necessitem persones doncs, que vinguin a, a parlar a, davant del micro, a estar una estona amb el Jordi, que és un tio molt ben parit i que, i que estem segures que, que ho farà d'allò més bé, i, i també necessitem persones que estiguin al, als comandaments. Nosaltres ho deixarem tot preparat i farem formació i seguiment de, de qualsevol persona que vulgui donar un cop de mà amb, amb aquest projecte. Des d'aquí eh, us engresquem a que, a, que ens, a que ens feu costat i que el projecte Enreda't sigui una, una realitat ben, ben aviat. I tant que sí. Així que tothom que es vulgui animar, que ens ho digui i, tant vingui que sí. cap aquí. I... I tant que sí, que passi per Can Capablanca o qualsevol de les xarxes que tenim, que, que ens diguin alguna coseta, que estarem encantades de rebre-les i, bueno, i, i tant de bo ho, ho podem fer possible. Molt I bé. seguim amb... I seguim amb més música combativa. Ai, ai. Doncs ara em toca a mi, em sembla. Sí. Posarem una cançó que és un himne, que és Brohim. De... Una altra. Una altra. Sí, avui va servidet, eh? Sí, wow, Déu-n'hi-do. Mare meva. <laughs> de Pennywise. Uh, de fet, el tema és que... És el que comentàvem abans. Doncs, mirant de ser una mica constructius i amb molts tipus d'amor, i un amor és el, el de fraternitat, el del companyerisme ben fort, i en aquest cas és un himne que van voler fer perquè se'ls va morir un col·lega, que era el bassista, un dels bassistes que van tenir al començament, eh, els Pennywise, i, i van decidir crear aquest himne amb tots els col·legues wow. Eh, i dedicar-li un CD sencer, que era el, el brother, Brotherly Love, a aquest col·lega que es va morir i que va quedar pel camí. Bueno, ara no sé si es deia així el CD, però és igual. Doncs <laughs> van dedicar-li un CD i, i rei, aleshores jo crec que aquesta cançó us sonarà, segur, i segur si no, sí. doncs espero que us arribi ben endins. Um, espero que la disfruteu, Brohim. Enxufa-la. To all my friends present, past and beyond, especially those who weren't with us too long, life is the most precious thing you can lose. While you were here, the fun was never ending. Life a minute was only beginning. Captain Coleman Nichols, this one's for you. all those who weren't with us too long. Life's the most precious thing that you can lose. While you were here, fun was never ending. Last minute was only the beginning.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 I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Pennywise, tremenda, tremendíssima també, traient-se directament de la xistera el mestre Pau. Ben guapa, eh? Sí, i abans que m'estava equivocant amb el nom del CD, es deia Full Circle, el CD del 97 que van treure. Sí, Circle sí. complet. Exacte, el dedicat al, al Trisc, que ja ho diuen al final de la cançó. Molt bé, molt guapa. Molt bé. Sí, la veritat és que era tot un himne, eh? I sí. la penya gritant ahir que se'ls anam, se anava la vida, molt guapa, molt guapa, Pau. Gràcies. Uh, Joder, com seguirem... ho ah, posa el Pau, tio. Sí, sí, sí, avui, avui... Que si Piperra, que si... Ricky... T'està fent veure... una manolada, eh? <laughs> Bueno, bueno, va, yo, yo responc, yo eh, responc. Clar que sí, digues, digues. Mira, després de l'accidente no podia venir una altra banda, sinó els Duelo, amb els que hem fet algun split. No? Sí, certament. Uh mhm. -huh. També des de Madrid, òbviament. I el, la cançó que he triat... Mm, o sigui, només quan digui el nom de la cançó ja veureu que clarament va, va pel tema, no? Es diu Relaciones Horizontales. Està més clar que l'aigua. <laughs> que era frágil, que era pleno, que era eterno, pasajero de verano, duradero en el invierno, correspondido milagro. Encontrar un infierno, cosas de chicos con chicas y solo cosa de dos. Así es como nos dijeron que debía ser el amor. Y fallamos tantas veces que parecía una condena y llegamos a creer que no merecía la pena, pero siempre hubo razones para volver a intentarlo. Solo había que ser valiente, solo había que reinventarlo. la cama com quieras, en la vida horizontal. Horitzontales, <laughs> i tant que sí, gràcies. Molt, molt bé, molt, molt bona, Riqui. Sí, sí, la, la veritat és que ens ha encantat també aquest trallazo. A més, amb, amb aquest punt més melòdic, però, però ben sí. parit. Perquè... Fins i tot amb una certa angoixa, no? Sí. Uh mhm. -huh. Però la, fa, la, la, la feien caminar força bé. Sí, la cançó sí, va, sí, sí. va ben rodadeta però sí que... És el que parlàvem a fora de micro, que és tan accidentes, aquests duelo o altres bandes així més sí. anarco... Um, el que primer molt és la lletra no? Ell, uh mhm. -huh. jo crec sí. que ells fan lletres, lletres, o sigui tenen el seu pensament i el transmeten o sigui és com una militància, fan cançons no per fer música sinó per transmetre les idees que tenen a dins no? uh mhm. -huh. igual com deuen estar involucrats en altres mil col·lectius d'altres coses, doncs quan fan música també continuen militant i fan lletres 100% combatives com, com el que ens agrada aquí. Quan fem, quan fa música o quan fem ràdio estem, estem militant, estem, estamos trabajando en ello per tal de, de, de donar un, un servei també d'informació, de, de, bueno, de, de contracultura i, bueno, i amb, amb aquestes estem. Mireu, és el torn que, que passin pel pim-pam-pum, les penques, que de fet és una cançó que vaig portar ja fa alguns programes però que volia repetir perquè també va molt amb el tema de, de l'antiamor i és una banda garenca de punk rock eh, que més tindrem el plaer de poder oferir-vos a totes vosaltres en directe el dia 16 de març per l'aniversari. Yeah. Sí, banda de punk rock eròtic amb l'Isra al saxo, el Borja a les guitarres, la Lídia a la bateria eh, i la Irene a la veu i al baix, que no se'ns oblidi. És un tema del seu segon treball, Pencas DS, que va sortir el 2018 i un temazo que porta com a títol Ràbia per construir. Música penques com li Foten, com li foten des de Terrassa? Eh? Des de eh? Terrassa fotent la tralla aquí al Pim Pam Pum i també ens la fotran el dia 16 amb, amb altres grans bandes com la Primo, com... com, bueno, com com tantes eh, i tantes i tantes. Sí, Morapio que... Loco, sí, sí, la veritat és que moltes ganes, moltes ganes de, de que vinguin el dia 16 a fotre-nos aquesta canya, com, com hem escoltat. I bueno, eh, també dic que ha estat una efemèride, ahir va ser una efemèride important per nosaltres. Dia Mundial de la Ràdio. Sí, Dia Mundial ah. de la ah. Ràdio. Sí, per nosaltres que fa més 10 anys que estem a les zones és, és un dia que bueno, ens, fa, ens fa gràcia i també ho volíem compartir. Sí, a mi sobretot me va fer gràcia, la... em sembla que va ser l'any passat que... o fa un parell d'anys que Catalunya Ràdio va començar a fer el Catalunya Ràdio on Tour, no? el Dia Mundial de la mhm. Ràdio van a fer Hòstia, programes a, a llocs diferents. I ells ho presentaven com a gran novetat i, jo me'n recordo de, de però pensar, però si nosaltres ho fem que les per <laughs> sí, tres, sí, sí, sí, sí. on aneu? Mira, l'altre dia, <laughs> l'altre dia estava a l'Ateneu de Barberà i, i vaig veure el Curro, el, el, el Lobo, que és un col·lega d'allà de, de Barberà que sempre està en, en totes. I el tio es veu que està en un, en un Ateneu, un casal de, de Rubí, i ja no és la primera vegada que ens, que ens diu que, que hem d'anar a fer un programa especial allà. I jo no sé si abans del 300 o després, però que hi anirem segur, això segur. Sí, sí, ja fa, fa massa temps que anem dient que hem de, fer, hem de tornar a fer tours, no? Per sí. algun casal, algun mm -hmm. lo que sigui. I des del mateix Ateno de Barberà també se'ns ha dit eh, que quan vulguem portem trastos cap allà i fem una cafetilla ben parida i endavant. És que el final d'any i inici d'any ha estat mogutet per tots i totes nosaltres i a nivell sí. personal diguéssim que, sí. no, que no estem a, a tope, tot just podem fer els programes en sí. normalillos aquí a l'estudi com per plantejar-nos a Exactament. fer bogeries, però bueno, Clar, és que la gran bogeria que estem preparant és la del, és la del programa 16, 300. que ens treu el temps i les nostres vides que també també les tenim. Però jo crec que quan passem aquesta pàgina de l'aniversari tornarem a fer algun tour... Sí, segur que eh, sí. A, la, a la que puguem. <laughs> Molt bé, seguiu a l'edició 299 del Pim Pam Pum, seguiu a les zones lliures de Ràdio Trama, ara és el torn del mestre Pau que tira un altre dels seus temes temazarranganos suculents. Sí, anem a tirar una altra cançó. Un altre clàssic o no? No, <laughs> aquest... bueno, sí. Clàssic... És un clàssic del Pau, em sembla. Sí, és un eh? clàssic de, del món del hardcore, que, o sigui, encetem hardcore. Hardcoretes, eh? cinquena ronda, aviam... Sí tampoc eh, ja tocava, eh? Una ja, ja li entra, sí, sí, sí. sí, sí ja li entra sí. que si no els diran que ens hem tornat massa pop. Exacte. <laughs> és un altre cop a Half Heart, que és un grup que vam portar fa un parell de programes, Cert. em sembla. Parell o tres, però no, no fa gaire. I són de Boston i en aquest cas parlen de... Massachusetts? De Massachusetts, sí, exacte. En aquest cas... Ens agraden aquí. Ens sí. I anem sovint. Sí. Boston, sí, Massachusetts? També Boston el que passa és que, pel que sé, és que és una ciutat molt industrial, no? I aleshores ha sortit cosa molt bona perquè hi ha hagut Classe obrera. Mm, sí, classe obrera i formes de vida difícils perquè hi ha hagut gent que està patint molt allà. Allò on for... la vida preta eh, eh, surt, surten les veus sí. dissidents, no? Agafes sí. forma d'expressió, doncs una sortida és la música, clar que sí. I, I, tant. I, i clar que sí, doncs tirem endavant amb música i com faci falta. En aquest cas, la cançó va sobre l'amor entre germans, wow. Ah, que és per, per... La família. La família, exacte, que és un altre tipus d'amor. i cert. Sí, sí. De fet, la cançó es diu Brotherly Love, que és això, de germà. Germà estimat. I va sobre un germà bastant més jove, o sigui, jo m'ho imagino, eh, aquí, d'ell 21 i l'altre 18, i que està tancat a la presó i com el troba a faltar i Clar, què dur que és. I el tema és... És que ara mentre estava parlant estava pensant i per mi, per exemple, l'amor eh, l'entenc de, de que hi ha moltes maneres d'estimar però tot és amor i jo estimo molt el germà, estimo molt la meva parella, estiro molts amics, I tant. amb uns i folles, amb altres també, amb altres no, i, i sents com sents i tens les ganes que està amb cadascú i més indiferent. I això és amor. I tot això és amor. I tant. I almenys és el que considero. Doncs, seguint amb la temàtica constructiva, doncs, aquesta cançó és Brotherly Love i és Amor de germà. Estima'l. Estima'l. from Boston, Massachusetts. Tremenda, tremendíssima, espectacular tema zarrangano. Déu-n'hi-do, quines, quines veus més contundents. Aquesta gent li fotia tralla, eh? fent intenció i voluntat en totes les seves cançons, en totes les seves lletres i la veritat és que ho deixaven tot eh, davant de l'escenari. Sí, sí. déu nhi quin programa més collat que ens està quedant amb temàtiques contra l'amor romàntic i contra Sant Violentí i, i déu nhi que, que totes les cançons que estem portant més o menys estan dins d'aquesta temàtica i amb estils ben diferenciats també, eh? Ben, ben, guapa, ben guapa. Ben guapa la proposta del mestre Pau, espectacular, com sí, sempre aquí al Pim Pam Pum. Seguim en aquesta edició 299, comença a fer molta baixada, anem ja una miqueta esbarades aquí al, als estudis ronda. de Radio Trama. Última ronda ja. Sí, l'Esfight. Va, eh, jo Segueixo, quan tu presentaves aquesta última i l'anterior cançó, que parlaves uh -huh. de mhm. diferents tipus d'amor, jo també porto una cançó que parla d'un amor diferent. Són els Decisión, també des de Madrid. Mira, he fet tripleta de Madrid. Avui sí, estic a Madrid, avui no, has... no he sortit de Sí, sí. <laughs> Merengueas, tio. Mira, mira, la otra. -hmm. Accidente, Duelo i Els Decisión, que és una, aquesta banda que us porto avui. 4 de 6. No, 4, sí, 4 de 4 6. 4 de 6. Déu-n'hi-do. déu Avui la gent de Madrid estarà Vita, ben contenta. La Vita, que és de Quibarna o por Sí, ahí, no? sí, sí. Juraria que sí. I els altres de València. Mira, dos de Països Catalans i, i quatre de Madrid. I quatre madrilenys. Bueno, Tenim, bueno. tenim també el cap una mica a Madrid, no? Amb tot això del puto judici aquest que hi ha, etc etc. Ha sigut totalment sense voler, eh? Per... <laughs> Són perquè aquestes bandes de Madrid, n'hi ha moltes a, també a altres llocs també, però a Madrid hi ha una gran concentració de bandes d'aquests anarquistes que fan, mm -hmm. com el que deia abans dels, dels Duelo, que fan més lletres que no pas... que és una, sí. una espècie de militància, no? I els Decision també només van fer aquest disc, que em sembla que és homònim, Decision, i van fer això i van plegar i ho van deixar. És segon, eh? És segon sí, homònim, sí. eh? És que abans eh, no ho hem explicat, però l'Isma ens ha colat un homònim, per sí. que, que a, eh, eh, mentre sonava la cançó hem dit Ostres, Isma. És homònim, sí ho és. Un, això és un, un Penques DS, eh, no? Sí, Penques DS, que el seu LP e és Penques DS, i, i aquest és el segon homònim teu. Decisió en decisió, i el tema que he triat es diu Amor entre rebeldes, que parla d'això, no? De, pues, quan quan suportes la repressió, quan tires endavant un projecte, quan, quan tota, bueno, totes les mogudes que comporta la militància activa... L'amor per la lluita, no? Eh, l'amor per la lluita, el desig d'un un món millor, que el, quan el comparteixes a, amb gent i lluites colze a colze per lo que sigui, el col·lectiu Per canviar les sigui, coses. Doncs neix allí també una fraternitat, una, un amor entre rebeldes. I tant. Ni todos los dioses juntos nos separan. Si yo estuviese muerta y tú luchases por tu vida, volvería de las tinieblas, del abismo del infierno, para luchar a tu lado. Patapum! <laughs> Molt bé. I amb això, amb això m'ha... T'has quedat, quedat ben despatxat, eh? Sense acabar de despentinar, però, però Déu-n'hi-do, déu nhi do si, anaven, si anaven ràpides. Fins i tot amb una intro maquíssima. Sí. Mm, boníssima, eh, Riqui? Que està, està molt bé, sí, eh? crec que ja l'havia portat aquí el programa. Ja n'he portat algunes que ja la, les havia portat, com suposo que tothom. Sí, però, però, sí. però valia, la pena. valia la pena, no? La temàtica també era molt... El reto era massa difícil. Sí. Ja... Mira, que ens hem buscat sempre programes així com especials de ara ho fem en vinil o ara ho fem mm. pel tema feminista, ara ho fem no sé què, però, però una temàtica tan concreta com el tema de l'amor romàntic i Sant Violentín, que, que és 14 de, de febrer, doncs no ho havíem fet mai i ha estat tot un repte, com, com bé dius. Jo crec que ens n'hem sortit prou bé, eh? Sí. Encara queden un sí. parell de bales. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, és, és veritat que el programa d'avui l'hem dedicat a contra l'amor romàntic i contra Sant Violentí i queden un parell de temes. Em sembla que el primer el tiraré jo, sí? Sí, em sembla que sí. Sí, així és. Mireu, us porto una, una classicona, una altra himna dels nous sonat. Sí, sí, sí, sí. Aquesta us la sabreu bastant, bastant fijo. La Polla Records, la mítica banda de, de culte formada el 1979. Sí. sí. Uh, I que van tenir, que ten, van tenir duració fins al 2003, formada a Gurain, a Àlava, i que la composaven l'Evaristo a les veus, el Fernandito a la bateria, el Maleguín al baix i el Charlie a Soner, Soner perdó, a, la, a les guitarres. Eh, és un temazo des del seu interrecto del 1998, és un temazo que coneixer-ho totes, que es diu La xica Lleller. Un clàssic. Amb aquesta m'acomiado molt, molt content d'haver estat amb totes vosaltres. Un clàssic, on allà sigui, i tant. I tant. Doncs jo, per I tu? acabar I tu, Pau, ja, per acabar el 299 a punt dels 300, eh, ens a anirem... Puntito. A punt dels 301. <laughs> sí. sí. La setmana que ve el 301, família. Ens anirem a Austràlia. Yeah, a l'altra banda. Parkway Drive que és un grup de hardcore metalcore molt, molt clàssic també, dins de les noves fornades, diguem, del 2000 i és un... jo crec que us agrada bastant, és una cançó bastant típica del metalcore, però si escoltes la lletra tot sembla que sigui de oh, he perdut una noia i estic super trist i coses així, però realment si et pares a escoltar-la un moment, és molt evident, eh? Tampoc és que sigui una cosa però gaire m'agrada. S'entén en anglès, sí, vale, però s'entén. Vale, vale, vale, vale. <laughs> És que aquestes, aquestes yeah. altures de programa a vegades no s'entén un borrall. Bueno, criden una mica, sí, això és veritat, <laughs> també, però... No era per l'idioma, no? No, no. <laughs> doncs, uh, bueno, vocalitzen bastant per ser cridat. La veritat és que això també s'ha de dir. Bé, bé, bé. Però, de fet, amb el que es caguen moltíssim és amb, amb els emos, que és una tendència que ja sí? ha anat a la baixa últimament. Això em sembla a mi, no ho sé. És sí. totalment jo, jo coneixia poc d'aquest tema, eh? però és, és aquest tipus de persones que van mm, bueno, de negre, sí, molt maquillades, de negre, sí. maquillades a, Bàsicament, amb la pell blanca, no el sí, rotllo vampiro. No? Sí. Bàsicament consideren que han sortit del punk i que la seva filosofia és que són extremadament sensibles i romàntics, aquí el punt romàntic també, uh -huh. tan romàntics que tot el món els ataca, i necessiten plorar i tallar-se les venes. Però no ho dic com metafòric, no, ho dic com literal. Sí. És a dir, és, és, és la manera... És, e, és molt... El tema de quinceanyero portat a l'extrem i va ser una tendència bastant d'orilla que hi va haver dins de... I, I aquestes coses que fan mal que diguin que surt del punt, perquè en el fons no tenia res a veure, però bueno, no. eh, aquests temes. S'acaben suicidant, eh? Sí, Déu-n'hi-do. Déu, Aleshores, el que parla la cançó és eh, bastant això, i la cançó, per deixar-ho ben clar, es diu Romance is Dead. Molt bé, doncs amb això acabarà aquesta edició 299, amb aquest especial Sant Violentín. Eh, ha estat un plaer que ens escolteu, com és un plaer cada vegada que, que us poseu al darrere d'això que fem aquí al Pim Pam Pum, que és un programa de ràdio en català i amb música combativa. Uh, com sempre diem, família, ens trobem. A les xarxes. I pels carrers. Salut, Salut i revolta! revolta. los años ella engordará y yo seré calvo de tanto pensar. Cómo llego a fin de mes, con hijos que tener con el carro en el garaje, solo